Que sigan hablando de mí y de mi vida. Total nunca tocan el plato en mi comida. Que sigan pendientes de mí, no me intimida. Tuve preparado para esto toda la doy Porque tengo mi convoy Porque tengo bien en claro lo que valgo y lo que soy Y no valgo diez palos ni mucho menos que soy Es real como mira tu cara al frente del espejo En tema, tema yo soy el compositor Ustedes para eso alguien les paga Entonces no fronte con eso Yo tengo talento, ustedes plata Andamos melo con mis parceros, sin dejar que buitres toquen lo que es mi cuero. Estamos big liga, grabando un tema, no on un drums y Cristo haciendo dinero. Sigan hablando de mí, Sigan hablando de mí, Sigan hablando de mí. Sigo así, siempre en mi pelito tomando Henny con todos mis homies, haciendo lo que hacemos. Siempre Rapiamos y largamos fuego. Y no puede nada hacerlo como nosotros, nosotros, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Y no nada hacerlo como nosotros, nosotros, wow, wow, wow, wow, wow, wow. yeah, yeah, sigan hablando de mí. Sigan hablando de mí, sigan hablando de mí, sigan hablando de mí. Paulo Londra. Hey, yo. Big Lias, los mayores, Leones con flow, de Cristo Man. Hey. Muy nítido.